Abatesalonike ya kabiri esura ya kabiri Mbwenu abikwetwa kuija kwa mukama wetu Yesu Kristo nokurura kwaitu kumwakirira bamunabange nitubatagiriza emitima yanyu etagira bwangu kuyuguma na kwechura okubonekerwa kona kona ange kigambo ange barua ebyo bali kutekereza ngu nibitabuka alichwe no kugambo kwekiro kyo mukama kiriyai ebyo bitabagaraza omuntu atagira ko yabeya beya omuwanda gwona gwona nobonekire kyo tikirija obushengi ni bobulija mbere omujemi atayikiriza mateka niwe musirikia amanyika Embanzi egoneega yabuliki ntwe kietwa ruwanga anga kifukamirwa nanguna kugoba kushunta mamulirwa ensinga ya ruwanga nokweyeta ruwanga Timuli kuijuko okwekina kibagambiro twabere tuliyamo marani mumanya ebiri kumutanga kuzoka nolwo wenene yakugondize kuzoka kyonkara zokolwa kanyake karagoba ekyebisho kyo mujemi atayikiriza amateeka omulimo gwakyo gwabandize ali kutanga ekyebisho ekyo naragirwa rugeo kubaniwe akya kitangire awomujemi ogwatayikiriza mateeka alizoka ali muisorwo yarwo mukano amwiso kwengerera kwa weneno rwalita omujemi ogwo atayikiriza mateeka ogwalija yemirwe musitani akole bitangaze bitali bimo nebyamani kyonka byonna biri bishuba aligira nebishuba byengerizona ebishube byo biri sabo kusirika bona kanga mazima agakubarokoire bagatamu niyo nshonga ruwanga nabaho kuikiriza bishuba bingi awonu bona batari kuikiriza amazima baramurwe manya samafu nigo gabashemerera ichwe barumuna baito bagonzi bwabo mukama turagirwe kubasimira ruwanga kubaka baronka kwemo bubere kamurokoka olwo moyo yabayindwire batakatefu kandi mukayikireza mazima ebi nibyo yabeteire olwo twabarangire evangeli mubone kutungwe kitinwa kyo mukama wetu Yesu Kristo kitiyonu barumunabange mugume mara mukwatene miyerejanyo iyo twabegesize omubigambo ngo mubaruwa Mbwenu mukama wetu Yesu Kristo wenene na ruwangaishe icho yatugondiza akatumara amarira iliona akatwa neshu binunge kisha abeni wa mara mare mitima yanyu no kubagumisa omulibuli mulimo gurungi no kugambe biribirungi